Be, hartin gutuk, uh, uste diat eh, partida hortan ikusi dugela uh, eh, ekipa bat eh, hanitxez askarago bazela jale, uh, profesional hoik, uh, gubeno uh, fizik handiego di, uh, guben askarago tutuk, guben salhigo tutuk, bena beste alde bat baduk, uh, ma mauretarak ez die xatzen, plakatzen die hanitx, eta ordin, bon, uh, uste diat puntu hoi jale hunden guetako, uh, galdu bagune egun, investizamenti ikusik uh, gaizkizukia guetako.